En toe die zevende maand aankom in die kinders van Israël in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem bijeengekom. En je, sê, die sien van Joosadak, met zijn broers, die priesters, en Serebel, die sien van Siltiel, met zijn broers, het klaargemaak in die altaar van die God van Israël gebouw om door brandoffers op de offers is geskrywe staan in die wet van Mooses, die man van God en hulle het die altaar op sy grondveste opgerig, omdat die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het, en hulle het daar brandoffers opgeoffer aan die Heere, brandoffers smore en is en saans. En hulle het die hittefeest gehou soos geskrywe staan, en brandoffers dag vir dag volgens die getal, na die eis van elke dag, soos voorgeskrywe was, en daarna die voortdurende brandoffer en die van die nieuwe mannen en van al die geheiligde feestdije van die Heere en van elkeen wat aan die Heere een vrijwillige gave gebring het. Van die eerste dag van die zevende maand af het hulle begin om brandoffers aan die Heere te brengen, alhoewel die fundament van die tempel van die Heere nog niet gele was nie. Maar hulle het geld gegee aan die klipkappers en die skrynwerkers, en aan die Sidoniers en Tereers voedsel en drank en olie om sederuit van die Albanon te brengen naar die Sederd, na Jefu, volgens die verlof van Kores, die koning van Persie, aan hulle. En in die tweede jaar hulle aankomst bij die huis van God in Jerusalem, in die tweede maand, het Sererbel, die sien van Sildeel, een begin gemaakt, hy en hier, Sa, die sien van Loosadak, en hulle ander broers, die priesters en die leviete en allemaal wat uit die gevangenskap na Jerusalem gekomen het, hulle het die leviete van 20 jaar uit en daarboe aangestel om toezicht te hou oor die werk aan die huis van die Heere. En je, sy het opgetree, sy seens en sy broers, Kadmeel met sy seens, die seens van Jeda, soos een man, om toezicht te hou oor die wat die werk gedoen het aan die huis van God, met die seens van A, nadat, hulle seens en hulle broers, die leviete, toe die bouwers dan die fundament van die tempel van die Heere le, het hulle die priesters in ambtsgewaad met trompette, en die leviete, die seens van Asaf, met symbole opgestel om die Heere te loof volgens die instelling van David, die koning van Israël. En hulle het aangeef met lof en dank aan die Heere, want hij is goed, want sy goede tierenheid oor Israël is verewig. In die hele volk het gejuig met groot gejuig toe hulle die Heere loof, omdat die fundament van die huis van die Heere geleef was. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde, van die ouders wat die eerste huis gezien het, het hard opgehuild toe die fundament van hierdie huis voor hulle oor gelee is, terwijl baie met gejuig, met blijdschap die stem verhef het. En die volk kon die geluid van blije gejuig niet onderskui van die geluid van gehuil van die volk niet, want die volk het gejuig met groot gejuig, zodat die geluid tot ver weg gehoor is.